Assalamu alaikum. E, da li žene mogu biti od onih e, koji su velikog imana jer je brat rekao suprotno ili je pogrešno svačeno svako dobro? Ja, pogrešno se razumijeli. Ono, to znači da žena bude izložena nakon su minali imani. Da većina žena, kako kaže, jer se mara tu kunne, ja ne, naki setul akli ved din, kad najviše se mora biti znači žena izložena slabom imanu. To ne znači da su sve žene pod tim. Ima žena znači koje su jakoga imana koje pretiču iman čovjeka. Znači ovaj hadis nosi poruku da ima većina žena koje su upravo od onih koje nemaju potpun din i potpuno vjerovanje. I većina stanovnika vatre su žene. Znači to je ono što hadis podsjeća, to ne znači da su sve žene znači osuđene slabošću imana i da budu od onih koje, nego Ali Sato Selem je htio da istakne ovim hadisom citiranim, da postoji mogućnost slabosti imana i da je to posebno izraženo u skupini žena. Znači, zbog toga što upravo većina znači budu podređene zabludi i slijedjene u krivog puta to ne znači da vjernice odabrane znači mogu preteći u imanu odabrane vjernik